Uhud g'aziti. Quraysh doirlarining 3 elish urushiga tayyorlik ko'rishi. Makka xalqi Badr vaqasidagi ig'ir talofatdan keyin musulmonlarga qarta o'chmanligi qattiq kuchayib ketdi. Bo'libmi, yuqori darajalik amaldor va alamdorlardan vaqtsiz ayrilib qolganiga qayg'urib turganda, Qarda vaqasi ularni go'yo qoqasqa ko'mgandek beoram qilib o'tdi. Natijada butun Makka tavasida intiqom elish va o'ch elish kayfiyati yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto mas'ul doiralar musibatdor oilalarni o'liklariga yig'lab ovoz ko'tarmaslikni va qarish tarafga o'zlarining qayg'u alamlarini sezdirmaslik uchun asrlarni mo oldirab to'lam to'lab qutqizib kelmaslikni topildi. Шундaq qilib, ular uzoq o'tmay musulmonlarga qarshi keng ko'lamlik urush qo'zg'ab, otchig'ini chiqarib olish va antini elib olish qaroriga kelishdi va bu urush uchun keng ko'lamda tayyorlik qilishga kirishdi. Ikroma ibn Abu Jahl, Saffon ibn Umayya, Abdullah ibn Abu Rabi'a va Abu Sufyan ibn Harb qatorliqlar urushga tayyorlik ko'rish korpusini tashkilladi hamda o'zlari eng zo'r kuch chiqardi. ularning bu jihatda ishlagan tunji xizmati abu sufyan qutqizib kelgan hilqi badr fojiasini keltirib chiqargan karvonning mollarini ioniga tutish bo'ldi va mol egillariga so'zlab quraysh xalqiga ayonki muhammad bizga tig' tanglidi yaramli qobiliyatlik odamlarimizni o'ltiribyotdi shunga bu mollaringlarni uningdan qisos elish urushiga ioni qilinglar pul bo'lsa hamma ishni qilg'ili bo'ladi bu qatim uningdan intiqomimizni ololisak ajab emas dedi mol egalari mas'ul doiralarning chaqirig'iga ovoz qo'shdi shuning bilan ular bu mollarni setib urushga kerakli qural yaroq va qatnash aslahalarini sapladi natijada 1000 tuga va ellik ming dinar oltin tal qilindi bu vaqtda alloh taolo tuvandiki oyatni nozil qildi shubhisizki kofirlar mol mulklarni boshqalarni allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi sarf qilgandan keyin ularning mol mulklari ularga hasrat elib keladi oxiri ular yig'iladi qur'oni karim sura anfal 36 oyat ular buni qo'lga keltirib bo'lgandan keyin kang ko'lamda iona to'pladi oqqun habashiylar va arab qabilalarining kanona va tahoma aymoqlardan bo'lib musulmonlarga qarashtirishni xohlaydiganlarning hammasi bilan aloqalashib ioni yo'llarini kang ochdi ular bu urushqa tayyorlik qilish uchun har xil usullarni qo'llandi hatto saffon ibn umayya badr urushida asirga tushib qolib rasululloh uni to'lamsiz qo'yayotgan va uningdan musulmonlarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaslikqa ahdi olgan shoir abu izzani setib olib uning she'riyat jihatdagi qobiliyati bilan arab qabilalarini musulmonlarga qarshi kuch kiritishga va ularning o'chmanligini qo'zg'ash xizmatiga soldi uningga urushdan sog' salomat qaytib kelsa nurg'un mol dunyo berib boy qilayotadiganligini bo'lmagandimi qizlarning keyinlikini yaxshi o'rinlashtiradiganligini va'da qildi abu izza uning gapiga oldinib har qaysi qabila xalqini o'zining ajoyib she'rlari va hissiyatli ohanglari bilan musulmonlarga qarshi kuch ko'rdi u bu qitim musibatdor xalqning yarisiga tuz sepadigan gap so'zlar bilan ularning jang qizg'inligini yuqori ko'tardi buningdan boshqa yana Musafi ibn Abdumanab ismli yana bir shoir kishini mushu vazifaga soldi. Abu Sufyan Saviq, ya'ni Talqan g'azetida ko'zlagan maqsadiga yetalmayli qolmasdan, balki ko'pligan ta'minotidan ayrilib, nurg'un chiqimdor bo'lib qaytib kelgandan keyin musulmonlarga qarshi harakat qo'zg'ashga alohida kuch chiqardi. Yaqinda Zayd ibn Haris qo'shoni tarafidan Qurayshlarning iqtisodiy kuchining belini sundirib tashlagan ig'ir ziyon ularning dard almiga yog'chichib, qayg'u hasratini g'azab nafrat kuchiga aylantirgan edi buning bilan qurayshlarning musulmonlarga qarshi qo'zg'aydigan hal qilg'uch jangga tayyorlik ko'rish xizmatlari jiddiy ishlandi quraysh qo'shinining harbiy kuchi va rahbarlik qatlamining o'rinlashtirilishi Бәдір пажиясіге сақ бір ел тошқан күлләрдә Мәкке даирларымы аллы қачан таярлықларыны пүткізіп, әрби азырлықларыны тәл қылып болған еді, Мәкке тәвәсідіке әр қайсы Құрайш қабилелері, оларның итбақташлары әмді аққон әбәшилердің болып, 3000 мүшірек рәсми сәпкі тізіліп, атыныш бұйрықыны күтіп тұрды. Qorayış askarlari o'zlarining ar numusini va izzat hurmatini qoğdaş uchun bolsa can jon fido qilib urushsin uchun ayollardinmi jangga qatnashishni xohlaydiganlarni birga elib olishni muvofiq ko'rdi buning bilan 15 ayol sapga qetildi qo'shinning qatnash quroli uchun 3 ming tuga jam qilindi otliqlar qo'shini uchun 200 ot hozirlandi ular bu otlarni yo'l bo'yi cho'ng qo'shiniga qatmay boshqa yo'llar bilan ayrim elib mangdi mudofiya qurolidan 700 savut taqlandi markazi bosh qo'mondonlik abu sufyan ibn haribga markazlashdi xolid ibn valid otliqlar qo'shonining qo'mondoni ikrama ibn abu jahl muovin bosh qo'mondon bo'ldi alam yanila abuddor jamoatiga tutqizildi makka qo'shoni yo'lga chiqdi makka qo'shoni mana mushundoq to'liq tayyorlik va harbiy hozirliklar bilan madinaga qarab yo'lga chiqdi kona yangi qisos o'tlari oshkora va yoshirin adovat uchqunlari ularning dillarida chaqmoq chiqib yaqin pat orada dahshatlik bir qon to'kilishdan derak bermoqda edi rasulullohning xabarchilari dushmanning harakatini inkos qildi rasulullohning tog'isi abbos ibn abdul dushmanning barliq harakatlarini va harbiy tayyorliqlarini boshdan oxir kuzatib turgan edi dushman makkadan qo'zg'olib yo'lga chiqqan hamon Abbas rasulullohga ciddi maktub yollab, dushman ahvolini tafsiliy xabar qildi abbos radiyallahu anhunun amanətini topshirib olgan elchimu masalaga jiddiy qarab intayin tez surat bilan yo'l yurib makka bilan madina o'ttirsidagi 500 kilometrdək musofani 3 kunda besib omonatni rasulullohga sog' salomat yetkazib berdi rasululloh bu chog'da quba masjidida edi rasululloh xatni topshirib olgandan keyin ubay ibn kabga tutquzub mazmunidan voqiflandi va uni hech kishiga tinmaslikni topilab qo'yib oldirab madinaga qaytdi muhojir va ansorlarning peshqadamlari bilan bu vaqtda fikrlashdi va muzokara ilib bordi musulmonlarning harbiy holatga o'tishi butun madina umumyuzlik harbiy holatga o'tdi Erler kech kunduz qurolliq yurdi, hattoki tuyuqsiz biror vaqa yuz berib qilishning ehtimoliga qarta namozlardimi qurolidan ayrilmadi. ansorlardan bir bo'lik kishilar ularning ichida sad ibn maoz usayd ibn huzayr va sad ibn ubadilarmi bor edi tashkillanib rasulullohni qo'g'dash vazifasini o'tadi ular kechalari rasulullohning eshik tubida qurolliq turib muhofizatchilik qiladi yana dushmanning uchtun tut bostirib kirib madinada vaqa paydo qilishdan ansirab madinaning har qaysi kirish ig'izlariga va chidir yo'llarga chorlug'uchi va muhofizatchilar qo'yildi musulmonlar charlig'uch qismi dushman harakatini kuzatish uchun mushriklar madinaga hujum qilib qolgan taqdirda mengish ehtimoli bo'lgan barliq yo'llarni navbat bilan aylanib charlab turdi makka qo'shuni madina tavasiga yetib keldi makka qo'shuni aslida g'arbiy cho'ng yo'lni bo'ylab mengib davomli olg'a ilgirlab abuva degan yerga yetib keluvdi abu sufyan ibn harbning ayoli endi binti utba rasulullohning onasining qabrisini ichib jasadlarni tashlab etish taklifini o'ttirg'a qo'ydi biroq qo'shin rahbarlari bu taklifni rad qildi bundaq qilganda o'zlariga yomon oqibatlarning kelib chiqishidan ansirab ondin yana yo'lini davomlashtirib madinaga yaqinlab keldi bu yerda aqiq vodisidan o'tibla o'ng'i burilib mengib Uhud tog'iga yaqin Madinaning shimolidagi tuzlang sho'rliq zaminning Aynayn deb ataladigan bir yerga kelib tushdi hamda mushu yerga harbiy bargoh tiklab o'rinlashdi. Bu Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining 6-kuni juma edi. Mudofiya plani haqida kengayish. Madina axborotchilari Makka qo'shini to'g'riliq orqim-orqa xabar yetkazib turdi. Axborotchilar eng oxirgi qitim ularning aynayinga bargoh ta'sis qilganligini doklad qildi bu chog'da rasululloh sahobalar ichida yuqori darajaliklar harbiy kengash yig'ini chaqirdi yig'inda dushmanning bu qitimqi tajovuzchilik harakatiga qarta qandoq taqobil turish haqida yig'in qatnashchilari bilan fikr almashtirdi va ularga shu kechish ko'rgan mundoq bir tushni so'zlab berdi u mundoq dedi man inshaalloh yaxshi tush ko'rdim tushimda bir kala bo'g'izlanganmish qilichimning bisi ozroq o'chiqmish va qo'limda nihoyatda mazmut bir sovutni mahkam tutayotgudekman dedi va yilqi bo'g'izlangan kolini o'z ashobilaridan bir qancha kishining shahid bo'lib ketadiganligiga qilichidagi ozroq uchoqliqni o'z jamoatidan birisining chiqim bo'ladiganligiga va qo'lida ching tutib olgan yilqi sovutni madina munavvarga o'rib o'z tushiga ta'bir berdi u mundoq dedi Meningcha biz Madinadan chiqmay puxta mudofialanib turaverayli. Navoda mushriklar hujum qilib kirsa, erlar ko'cha do'qmushlarda, ayollar uy imorat o'g'zillaridan tosh tashlab zarba bersin. Ammo ular bargohida yetaversa, bizga hech foyda zini yo'q. Mushriklar o'zlari chiqimdor bo'ladi xolos, dedi. Mana bu dana fikr bo'lgan edi. biroq o'ylamgan бу bu тунжи tunji bo'lib munofiqlarning Абдулла ибн Убай ибн Салул salul У бу bu yig'inga o'zining hajrat бири biri bo'lish sifati bilan эди. edi aniqki uning бу bu fikrini ig'izidan chiqarib bo'lg'icha darhol qo'llab билдириши bildirishi hargiz uning fikrini harbiy strategiya jihatda to'g'ri dono fikr bo'libdi deb emas балки o'zini urushdan qochirib qilish fursatiga erishib olish uchun shundoq qilgan edi ammo uning o'y planlarini hech kim bilmaydi alloh taolo abdulloh ibn ubay va uning odamlarini musulmonlar oldida tunji qitimliq yelisida rasvo qilishini ularning islomni da'vo qilib ammo dillarda kufri va munofiqlikni yoshirib yurayotgan pastkashlik niqobini echib tashlashni va musulmonlarga ularning beshig'i kun tushganda to'n salilari yaktaklari ichida tipirlab qoladigan zaharlik yilon chayonlarni bir qatim ko'rsatib qo'yishni xolidi o'ylamagan yerdan bu fikr rad qilinib ketdi badr urushida jangga qatnashish пұрсыдың mahrum qolgan bir бөлік фазыл sahobalar rasulullohga дүшмәннің алдығы chiqib urushish taklifini berib қаттық чың turdi Hatta ularning ichidan biri so'z qilib: "Ey Rasululloh, biz uzundan beri mushindak bir sharafli kunni orzu qilib qılıb va Allohdan Allahdanmı tilab yuratdik. Oxir Alloh bu kunni bizga muyassar qildi. Orzuimiz amalga oshadigan bo'pti. Bizni dushmanning oldiga boshlab chiqqan. Ular bizni qo'rqdi deb qalmasın." dedi. mushriklarning oldiga chiqib naq maydonning o'zida bir taraf bo'lishni qizg'in orzu qiladigan jangxumar azmat botirlar ichida rasulullohning tog'isi badr urushida o'zining qilichvozligi bilan nihoyat zo'r tuhfa ko'rsatgan hamza ibn abdul bor edi u rasulullohga sanga qur'onni nozil qilgan olloh bilan qasamki man ular bilan madina sirtida qilich so'qishtirmoqchilik eg'zimga uvoq solmayman dedi rasululloh jamoatning fikri oldida o'z ra'yini izohlab o'ltirmadi natijada eng oxirgi qaror madinada dushmanning tegish qilishini kutib o'ltirmay naq maydonga chiqib tig'ma tig' elishib mardoni bir taraf bo'lishga tayin topdi islom qo'shinini tashkillash va jang maydoniga yurish qilish shu kuni rasululloh sahobalar bilan urush va uning strategik tadbirlari ustida ancha muncha bosh qo'shib olgandan keyin madina xalqi bilan juma namozini birga o'qidi u juma xutbasida jamoatchilikka nutq so'zlab vaz nasihat qildi umumiy xalqni safarvarlikka kelib jangovar va jiddiy holatda turishga chaqirdi musulmonlarga ular sabrlik subotliq va irodalik bo'lsala g'alba nusrat mansub bo'ladiganligini uqtirdi hamda hammaylan birlikda tajovuzchilarning adimini berishga chaqirdi ko'pchilik rasulullohning bu chaqirqidan mamnun bo'lib ko'z yosh qilishdi va xushnut bo'lganligini bildirishdi juma namozidan keyin kishilar to'p to'p bo'lib yig'ilishga boshladi madinaning yuqori tarafidagi aholilarmi kelib bo'ldi uningga qadar namoz asrning vaqtimi kirib qoldi rasululloh musulmonlar bilan asr namozini o'qidi Ondan Abu Bakri va Umarni boshlab uyga kirib ketdi. Ular uyda Rasulullohga salla va jang kiyimlarini kiygizdi. Shuning bilan Rasululloh ikki savutni qo'shlab kiyib, qilichini yonga esib, to'liq qurollangan holda musulmonlarning oldiga chiqdi. Buningcha kishilar Rasulullohning tezroq chiqishini taqazzoliq bilan kutib turib Chunki Sa'd ibn Ma'oz bilan usayd ibn huzayr ko'pchilikka tap qilib rasulullohni dushmanning oldiga chiqishga zorildinglar bu ish obdan bo'lmadi ixtiyorni rasulullohga qo'ysak yaxshi bo'ladi degan shunga ular rasulullohga oldi pashlik qilib solganliqlarga pushaymon qilishib rasululloh chiqib bir nima desin deyishib turgan edi rasululloh hujrasidan ikki sahobisini agashtirib to'liq qurollangan holda chiqib keluvdi ular ey rasululloh sening fikringga qo'shilmaslikqa haddimiz emas ekan shunga o'zing chog'lab buyruq qilgin agar madinada turishni yoqtirsang shundoq qilayli deyishdi bu chog'da rasululloh ularga payg'ambar bo'lgan kishi urush kiyimini kiyib bo'lgandan keyin olloh uning bilan dushman o'ttirsini bartaraf qilmoqcha uni silib tashlashga bo'lmaydi dedi ondan qo'shinni radga silib ularni uch qismga bo'ldi birinchi muhojirlar qismi bularning ilmini abuddar jamiyatidan musab ibn umayrga tutqizdi ikkinchi avus ansorlar qismi bularning ilmini usayd ibn huzayrga tutqizdi uchinchi hazrat ansorlar qismi bularning ilmini hubbob ibn munzirga tutqizdi qo'shin zabardas 1000 kishidan tarkib topdi ularning ichida 100 savutliq va 50 otliq bor edi Yana bir so'zda birmi otliq yo'q edi deyilgan. Madinada o'z o'rnida jamoatchilikka namoz o'qib berishga va shahar ma'muriyatiga Abdullah ibn Ummu Maktumni belgiladi. Ondan qo'shinga qo'zg'ilishga buyruq berdi. Qo'shin shimol tarafga qarab yo'lga chiqdi. Saad ibn Uboda bilan Saad ibn Ma'oz ikkisi to'liq qurolli deb Rasulullohning yonida hayvat bilan qadam tashlab ketib boradi. Qo'shon madina ko'chalaridan ayrilib saniyatul vida degan joydan o'tividi xili yiroqda islom qo'shonidan ayrim sarxil bir qo'shinning shu yo'nalishda qor ko'rinish kelayotganligi ma'lum bo'ldi rasululloh bu kimlar deb so'radi ular hajraj qabilasining ittifoqdoshlari bo'lgan yahudiylar ekanligi mushriklarga qarshi urushga qatnashishga chiqqanligi xabar qilindi shuning bilan rasululloh ular musulmon bo'ptimi deb so'radi sahobalar yo'q ular musulmon bo'lg'uni yo'q devidi rasululloh kofirlardan mushriklarga qarshi yordam so'rashga bo'lmaydi deb ularning bu sapga qetilishiga ruxsat qilmadi qo'shinni ko'zdan kechirish rasululloh yahudiylar qo'shuni masalasini bartaraf qilib bo'lgandan keyin yo'lni davomlashtirib sheyxon deb atiladigan bir yerga borganda qo'shinni to'xtatib qayta ratga silib ko'zdan kechirdi yeshi kichik jang maydonining jafolariga toqat qilolmaydi deb qarg'onlarni qaytirvetdi qaytirilganlar ichida abdulloh ibn umar ibn xattob usama ibn zayd usayd ibn zuhayr zayd ibn sobit zayd ibn arqam aroba ibn avs amri ibn hazmi abu said hudri zayd ibn haris ansari va said ibn habba qatorliqlar bor edi zikr qilinishicha ular qatorida yana baro ibn ozibmi bor ekan biroq uning sahihul buxoriydagi hadisi uning jangga qatnashganligini ko'rsatdi rasululloh rofi ibn hadij bilan sumra ibn jundubga ularning yeshi kichik bo'lsimi urushga qatnashishga ruxsat qildi sababi ibn rofiya ibn hadij usti margan edi uning bu alohidligini nazarda tutib jangga qatnashishga ruxsat qilgan edi buni ko'rgan sumarra ibn jundub o'rnidan turib man rofiidin kuchlik kelishsam uni cho'qim yiqitib yetaman dedi rasululloh bu gapni anglab kulib soldi va undoq bo'lsa ko'z oldimizda chelishib yiqinglar dedi rofi ibn hadij va sumra ibn jundub ikkisi o'rnidan turib baldin shundoq bir tutishdida hash pash degicha sumra ibn jundub rofini yiqitib tashladi buning bilan rasululloh sumra ibn jundubqimi urushga qatnashishga ruxsat qildi Uhud tig'i bilan Madina orliqidagi qonalg'u. Mushu yerda kech kirib gugum tushib qoldi. Rasululloh qo'shin bilan namoz shamni o'qidi. Orqadan xubdan namozini o'qib, shu joyda qonib qoldi va 50 kishini tanlab qo'shin tushgan bargoh atrofini qo'g'dashga qo'ydi. Ular shu atrofda aylanib yurib, qarovullik qildi. Bularga Muhammad ibn Maslama, ya'ni Ka'b ibn Ashrafni o'ltirish harakatidagi pidoylar boshlig'ini mas'ul qildi. va zakvon ibn qays maxsus rasulullohni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi abdulloh ibn ubay va uning odamlarining osiylik qilishi rasululloh tong yurishdan sal ilgari qo'zg'olib bir mahal yo'l yurdi bir chog'da shavt degan bir yerga yetib beruvdi tong yurib bomdod namozining vaqti bo'ldi shuning bilan u bu yerda to'xtab bomdod namozini o'qidi Bu çağda rasululloh dushmanga xeli yaqin joyga kelib qolgan bo'lib har ikki taraf bir-birini aniq göre alaydı. dal mushu yerda munofiq abdulloh ibn ubay musulmonlarga osiylik qildi u biz qachongacha o'zimizni o'zimiz o'limga tutib berib yuraymiz allohning elchisi bo'lgan kishimi o'z fikrida ching turolmay boshqalarning esiga kirib ketdi deb yo'qolan bahon sabablarini ko'rsatib askarlarning uchdan bir qismini ya'ni 300 yuzdek jangga yaraydigan kishini qaytirib ketdi shak shubhisizki uning bunda qalqiliq paytda osiylik qilishi hargiz bu munofiq aytgandek rasululloh o'z fikrida chong turolmay boshqalarning gapiga kirib ketganlikdan bo'lgan emas agar ish degandek bo'ladigan bo'lsa islom qo'shuni bilan mushu yerga qadar hargiz birga chiqmagan bo'ladi balki uning aytqini bahona bo'ladigan bo'lsa musulmonlar madinadan qo'zg'algandila qo'shindan ayrilib qolsa bo'ladi biroq uning mushu yerga qadar islom qo'shunining oldingi sepiga tizilib kelib mushundoq olqiliq paytga kelganda qo'shinga osiylik qilib jang oldidan chekinib chiqib ketishidagi maqsadi dushmanning ko'ziga ko'rsatib qulqiga angitib turib musulmonlar qo'shuni ichida molumonchilik va ideviy davolg'ush paydo qilishdan iborat Шундак кылгандыла islom кошунунун ko'p qismi rasulullohni tashlab ketib калыды да, калганларның рухи түшүп, ирадасы бошайды. Әксіче, бұндақ мәнзірні көрген дүшмен тарап, қиын қиынғы батмай қалады. Нәтижеде, бұл вазият Расулуллахны чин ділідің сөйгічі сәмими ақкөңіл сахабілерін йоқтышқа пайдылық болады. Бұлар ер yüzіден ғайып болса, Мәдини тәвәсідікі әрзімес оқуқ риясетчілік дегенлер әшу мұнафық вә оның ялақчы қолчымақчыларының қолға қайтып келішіге шарайт азырланыды. Әмілиеттімі бұл мұнафық көзіген мәқсідіге еткілі тас қалды. avuz qabilasidan bani Haris oymiqi va hazraj qabilasidan bani salima oymiqi qatorliq ikki jamoat kishilari chekinib qaytmoqchi bo'ldi lekin alloh bu ikki qabila kishilarini o'z panohida saqladi ular ideya jihatda qattiq ezib ichki tashqi ig'volarning ozdirishi bilan rasulullohni tashlab chekinib qaytish irodasiga kelib bo'lgandan keyin to'xtab qilishdi bular haqida alloh taolo mundoq deydi o'z vaqtida sizlardan ikki guruh ya'ni salama oymiqi bilan bani horisa oymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi alloh ularning madadkori edi mo'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarda alloh qili tavakkul qilsin qur'oni karim sura oli imron bir yuz yigirma ikkinchi oyat abdulloh ibn harom roziyallohu anhu ya'ni jabir roziyallohu anhuning otasi bu munofiqlarga mushundoq jiddiy paytdagi majburiyatni aslitib qo'ymoqchi bo'lib ularning kaynidan bordi va ularga sabga qaytish to'g'risida chiroyli nasihat qilib qaytinglar allohning yo'lida urush qatnashinglar hech bo'lmaganda mudofiyada bo'lsinmi turib beringlar deganda ular biz urush bo'ladiganligini bilsak qaytmaydiq endi bu yerga kelib bo'ldik deb yuz o'rib minishdi shuning bilan abdulloh ibn harom olloh sizlarni yiroq qilsin ey xudoning dushmanlari olloh o'z payg'ambarni sallarning yordamidan cho'qim behojat qilg'usi deb qo'yib qo'shinga qaytdi bu munofiqlar haqida alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi va munofiqlarni bilish ya'ni ayirish uchundirki ularga kelinglar olloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zanglarni qo'g'danglar deyilsa ular urushdan xabar topgan bo'lsak albatta sizlarga agish etdik ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilabdiq dedi u kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi ular ko'ngillarida yo'q narsalarni ig'izlarida dedi ular yushirganni ya'ni nifoq bilan mushriklikni olloh o'bdan belidi sura oli imron 167 oyat islom qo'shuni o'g'it teg'ida abdulla ibn umay boshchiligidagi munofiqlar guruhi musulmonlarga qiyin paytda osiylik qilib jang maydonidan chiqib ketgandan keyin rasululloh qolganlar bilan dushman tarafga qarab yo'lni davomlashtirdi mushriklar qo'shinining bir qancha joydagi harbiy bargohlari rasululloh bilan uhud deg'i orliqini to'sib turadi shunga u kim bizni dushmanga uchrashtirmay ularning orqa tarafiga boshlab chiqa olaydi dedi abu haysama man boshlab chiqay ey rasululloh deb qo'shinning oldiga o'tib yo'l boshlab mangdi u dushmanning bargohini kun petish so'l tarafga tashlab o'ng qo'lni besib mengib bani harisa aymiq davasidagi toshliq va etizliqlar bilan uhud teg'iga chiqqili bo'ladigan bir chig'ir yo'lni bo'ylab mangdi qo'shin bu yo'l davomida ko'zi ko'r munofiq merba ibn qayziyning beg'idan kesib o'tishga to'g'ri keldi u islom qo'shonining hovlisiga kirganligini sezgandan keyin qattiq chalvoqab musulmonlarning yuziga to'pi chechib ahonat qilg'ili turdi u mundoq deydi har qancha rasululloh allohning payg'ambari bo'lsangmi beg'imga kirishga yo'l qo'ymayman bu gapni anglab bir necha kishi uni o'ltirgili qilishlarini shimoylab borgan edi rasululloh uni o'ltirmanglar u degan dili ko'r ko'zi qorig'u odam ekan dedi rasululloh qo'shin bilan bu yerdan o'tib vodiyning madinaga yaroq chetidagi uhud tig'i bag'riga berib tushdi natijada dushman qo'shini musulmonlar bilan madina o'ttirisida posil bo'lib turdi mudofiya plani bu yerda rasululloh qo'shinni safarvar qildi va ularni sapga tizib jangga tayyor turg'izdi ondin ellikdak o'qyochi marganni tanlab o'qiyoch qism tashkilladi va oldingi yili badr urushi qatnashgan abdulla ibn jubayr ibn nu'man ansoriyni bu qismning qo'mondoni qilib tayinladi Ondan ularni Qanot vodisining janub qirg'og'iga musulmonlar qo'shini qo'mondonlik shtabining sharqi janubiga taxminan 150 metr yiroqlikda tog'. Tuvanda bu tog' o'qiyochilar teg'i deb ataladi. o'qiyochilar teg'i ustidan o'rin olishga buyurdi. Buningdan maqsad Rasululloh o'qiyonchilar qismiga aytgandek, dushman otliq qo'shonining orqadan hujum qilib zarba berishini to'sish edi. Rasululloh bu qismning qo'mondoni Abdullah ibn Jubayrga alohida topilib, bizni o'qiya kuchi orqali dushman otliq qo'shonining orqadan zarba berishidan qo'g'dig'in. Ular orqa tarafimizdan kelalmasin. Mayli g'alaba qilayli, mayli mag'lub bo'layli, sen o'rningdan ayrilmag'in. Biz bu tarafdan xotirjam bo'layli, dedi. Ondan umumiy yuzlik buyruq qilib, sizlar orqa tarafimizni obdan qo'g'danglar. Biz mayli yengayli, mayli yengalayli qoringlar bo'lmasin. Yana bir rivoyatda mag'lub bo'lsak, yordamga kelmanglar. G'animat olg'ili boshlasak, yig'ishib berayli demanglar, dedi. Imom Buxoriyning rivoyatida Rasululloh ularga Gerçi bizning jasadlarimizni yirtqich qushlarning titib yeganligini ko'rsanglarmi, men odam avatmigicha o'rninglardan ayrılmanlar.'' mayli g'alba qilib dushmanning gajgisiga qilish ursoqmi man odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar degan edi deyilgan rasululloh bu qismni yuqorqida kaskin ham qat'iy harbiy buyruqlar bilan bu strategik o'rni muhim taqqa o'rinlashtirish orqali mushriklar otliq qo'shinining musulmonlarga orqadan hujum qilib piyodliklar qismi oldidan hujum qilib tang qo'l selish va qo'rshab yo'qotish ehtimoli bo'lgan birdan bir cho'ng yo'chiqni aytdi ondan qolganlarni qismga bo'lib o'ng qanot qismiga munzir ibn amrini sol qanot qismiga zubayr ibn avvomni qo'mondon qilib tayinladi miqdod ibn asvadni zubayr ibn avvomga yordamchi qilib berdi zubayr ibn avvom boshchiligidagi qismga asosligi xolid ibn valid boshchiligidagi dushman otliq qo'shuniga taqobil turish vazifasi topshirildi qo'shin ichidan bir bulik botir azmatlarni tanlab oldingi safga o'rinlashtirdi Bu haqiqatanmu to'g'ri va inchki o'rinlashtirish bo'lganiki, buningda Rasulullohning harbiy ishlarga yetakchilik qilishdagi qobiliyati yana bir qatim namoyon bo'ldi. Har qandaq bir harbiy olim, mayli uning iqtidori qanchalik yuqori bo'lib ketsin, buningdan puxta va tafsiliy o'rinlashtira olishi notayin. Alayli Rasululloh urush maydoniga dushman qo'shonidan xeyli keyin yetib kelgan turug'liq jang qilishga eng aplik joyni tanlab egalladi. arqa va o'ng tarafini egiz taqtizmalar bilan atdi sol tarafidagi yuz berish ehtimoli bo'lgan tuzdanglik xavfi bo'shliqini o'qiyachilar qismini o'rinlashtirish bilan to'ldirdi o'zining qo'mondonlik shtabi uchun tasoddiviy musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanib qolsa dushmanning qo'g'lab zarba berguchi qismining changalig'i tushib qolmay qechib mudofiyalanib olg'ili bo'ladigan ammo dushman taraf bu joyni egallamoqchi bo'lsa eg'ir talafotga uchraydigan o'rni egiz strategiyalik bir joyni tanlab bekitdi dushmanlarni bo'lsa ular musulmonlarga mag'lub bo'lgan taqdirda musulmonlar qo'g'lab zarba kuch qismining changilidan qochib olmaydigan tuvan bir o'ymonliqda qoldirdi shundoqla qo'shinning askariy jihatdagi ozliqini sahobalar ichidagi yaramliq botur azmatlardan bir bo'lik kishilarni tanlab oldingi safga o'rinlashtirish orqali to'liqladi mana mushundoq qilib hijriyaning uchinchi yili shavvol oyining yettinchi kuni shanba sahar madina qo'shonining jang tayyorlig'i asosiy jihatdan bitdi rasulullohning qo'shinga jangovarlik ruhi baxsh etishi rasululloh qo'shinni toki o'zi buyruq tushirmagicha oldirab qo'l selishdan to'sdi ustiga ikki savotni qo'shlab kiyib jangovar qiyofat bilan ularning oldiga chiqib urushga rag'batlantirdi va amaliy kuch chiqarib dushmanga yo'liqqanda qat'iy subotliq va jasorat ko'rsatishni talab qildi u qo'shinning jangovarlik ruhini uyg'otib qo'lidagi yaltirab turgan qilichini pulonglatib Kim bu qilishni qo'liga ilib, uning haqqini o'z joyida ado qila oladi? dedi. Bir qancha ilan ularning ichida Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Umar ibn Xattoblar bor edi. "Man ey Rasululloh" deb oldiga chiqdi. Rasululloh ularning hech qaysiga tex ifoda bildirmagan edi. Abu Dujana, asli ismi Simak ibn Xarshana, sabtin chiqib, "Ey Rasululloh, bu qilishning qanday haqlari bor?" deb so'radi. Rasululloh toki dushman orqaga chekinguncha to'xtamay ursin uning haqqi shu degan edi abu dujana undoq bo'lsa manga bergin uning haqqini men ado qilay dedi shuning bilan rasululloh bu qilishni abu dujoniga berdi abu dujana jangxumor botir azmat edi u jangni ko'rsa tanlari yayrab yuraklari o'ynab ketadi uning bir qizil balbig'i bor bo'lib u heliqi balbog'ni beshig'i o'risila kishilar uni o'lim uchun urushmoqchi deb biladi bu qitim u rasulullohning qilichini qo'liga ilibla heliqi qizil balbig'ini beshig'i o'ridi va takabburona qiyofatda o'ttirg'i chiqib salmoq qadam tashlab saplarni oralab mingib chiqdi rasululloh bu chog'da olloh uning bu mingishlarini mushundoq o'rinda yoqtirdi dedi makka qo'shonining jang tayyorligi ammo mushriklar tarafmi qo'shinlarni harbiy inson bo'yicha o'rinlashtirdi abu sufiyan qo'shinning oliy bosh qo'mondoni bo'ldi o'ng qanot qismiga xolid ibn valid u bu chog'da tehi mushrik edi so'l qanot qismiga ikroma ibn abu jahl piyodliklarga saffon ibn umayya o'qiyochilarga abdulla ibn abiyalar mas'ul qo'mondon bo'ldi alam Abduddar jamiyatidan subotliq deb tunilgan bir turkum kishilarga topshirildi Alamdarlıq şu cəmiyyətinin Abdumanovның avladlarının bovusi Qusay ibn Kilabdın miras qalğan əməl mənsəblərini bölüşüb olğandan beri ötəb kelyatqan ata miras vəzifəsi idi. Əcdaddan avladğa miras qalğan tarixi ənənəni hörmət qılıb, heç kişi bu imtiyazını tartib elişə petin almaydı. lekin bu qitim qo'shinning oliy rahbari abu sufyan ibn harb bu jamoat kishilarining g'azab nafratini qo'zg'ab og'zini echish turib irodasini chingitish maqsadida badr vaqasida qurayshlarga yetgan eg'ir talofatni shu jamoatdan bo'lgan alamdor nazir ibn harisning musulmonlarga asir tushib qolganligiga bog'lab mundoq dedi ey abduddar jamoati alamni badr kunimi sizlar ko'targan edinglar ko'rib turibsizlar badrda bizga eg'ir talofat yuzlandi qo'shinning hayot mamoti alamga bog'liq alam yiqilsa qo'shin yiqiladi degan gap shunga alamni ching tutib bizni xotirjam qilinglar yoki uni bizga o'tkazib beringlar biz sizlarni xotirjam qilaylik abu sufyan bu qitim cho'tni dal joyida so'qqan edi abduddar jamiyatining odamlari uning gapidan qattiq g'azablanib norozi bo'ldi va uningga yupurilib tahdid selib tehi biz alamni sanga topshirib beramizmi bizning nima qiladiganligimizni urush bo'lganda ko'rgin deyishdi abduddar jamiyati o'z va'dasiga haqiqiy amal qildi ular jang raso keskinlashib asosliq yo'qotish nishoni qilingan ahvoldami jon jahli bilan chang turib oxiri hammasi yo'qotildi quraysh doiralarining siyosiy hujum qo'zg'ishi jang chaqmoqcha qilish oldida quraysh doiralari musulmonlar qo'shunining birligini parchalash va ularning sepida bo'lgunchilik va ittifoqsizlik tug'dirish uchun bir maydon siyosiy hujum qo'zg'adi dushmanning oliy rahbari abu sufyan ibn harb ansorlarga maktub etib bizga o'z pushtimizni topshirib beringlar biz qaytib ketayli sizlar bilan urushish niyatimiz yo'q dedi u bu gapi bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni demakchi lekin tog'dek mustahkam iymon oldida bundoq yili nayranglar nimaga kar qiladi ansorlar abu sufyonga javob qaytirib qattiq dakkisini berdi va qulqog'i ongitib ahonat qildi soat yaqinlashib ikki taraf devaylab kelmakda edi Quraysh doirlari oldinqiga o'xshash yana bir maydon siyosiy heli nayrang o'yini o'ynadi. Xoin Abu Amir, asli ismi Abdu Amir ibn Sayyib, jaholiyatda u rohib deb ataladi. Rasululloh uni fosiq deb atagan. U ansorlarning Avis qabilasidan bo'lib, jaholiyatda xeyli hurmatlanadi. Madinada islom dini umumlashib edi, u buningga chidimadi va Rasulullohga qarta adovat e'lon qilib, Madinadan chiqib ketdi. Ondan Udul Makkaga berib, Quraysh doiralari bilan eg'iz burun yolishib, Rasulullohga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi hamda ularga "Mening qavmim sizlarni boshlab chiqqanligimni ko'rsa, cho'qim Muhammadni tashlab biz tarafga o'tidi" deb da'vo qildi. Ondan u tunji bo'lib Aqun Abashilar va Makkaning yollanma askarlar qatoriga o'zini tizimlatib, musulmonlarga qarshi urush qatnashgan edi. U unlik to'lidi va uning qavmiga tunishlik berib, "Ey Avs jamoasi, man abu amir bo'laman dedi avuz qabilasining odamlari uningga yaxshilik ko'rmagaysan ey posiq deyishdi abu amir esit qavmim mandan qilib qattiq buzilibsizlar dedi keyin u urush rosa qizig'anda oloytan o'z jamoatini izlab tepib shularga qilishtanglidi va tosh otdi mana mushundoq qilib quraysh doiralarining musulmonlar sepiga tafriqchilik selish uchun qo'zg'agan ikkinchi qatimliq siyosiy hujumi barbod bo'ldi Qurayishlarning bu hiyla nayrang o'yinlarini o'ynashi son va sifat jihatda musulmonlardan ko'p ustun bo'lgani bilan yanala qo'rqinch va vahimadan yuraklari pulanglab xavf sirab ketganligidan derak beradi. Quraysh ayol askarlarining jang qizg'inligini yuqori ko'tarishi. Quraysh ayol askarlari bu qitimqi harakatda o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Abu Sufyanning ayoli Hind binti Utba bularga yetakchilik qildi. Ular jang saflarini orlab yurib, g'azal aytib, usul o'ynab, dab chelib, askarlarning jangovarlik irodasini yuqori ko'tardi va urushga qiziqtirib, qaram talvalarning qahri g'azibini qilichvoz va muborizchilarning qinini qizitdi. Ular birdam alamdarlari qartib she'r o'qisa, yana birdam qo'shinga umumiy xitob qilib she'r o'qatdi.